بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu نون والقلم وما يسطرون Nun na hapa kwa kalamu na yale wayaandikayo. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, kwa neema ya Mola wako mlezi wewe si mwenda wazimu. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun, na kwa hakika wewe una malipo yasiyo katika. Wa innaka la ala khuluqin adhim, na hakika wewe una tabia tukufu. Fasatubsiru wa yubsiruna biaykumul maftun, karibu utaona na wao wataona ni nani kati yenu aliyepandwa na wazimu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin hakika mola wako mlezi ndiye yeye ajuaye zaidi nani aliyeipotea njia yake na yeye ndiye anayewajua zaidi walioongoka. Fala tuti'il mukaththibin basi usiwatii wanaokadhibisha. Wadduna tudhinu fayudhinun, wanatamani lao ungelainisha ili nao wakulainishie. Wala tuti' kulla halafin mahin wala usimtii kila mwingi wa kuwapa kwa kudharauliwa. Hamazim mashain binamim, mtapitapi apitaye akifitini. Manna'in lil mu'tadin athim, mwenye kuzuia kheri, dhalim mwingi wa madhambi. Utullin ba'da dhalika zanim, mkavu na juu ya hayo mshari amejipachika tu. An kana dha mali wa banin, ati kwa kuwa ana mali na watoto. Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin, anaposomewa aya zetu husema Hizi ni simulizi za uongo za watu wa zamani. Sanasimuhu ala al-khurtum. Tutamtia kovu juu ya pua yake. Inna balawnahum kama balawna al jannati idh aqsamu idh aqsamu la yasrimunha musbihin wa la yastathnun. Hakika tumewajaribu hawa kama tulivyowajaribu wale wenye shamba walipoapa kwamba watayavuna mazao yake itakapokuwa asubuhi wala hawakusema Mungu akipenda. Fatafa alaiha taifun min rabbika wa hum naimun, basi lilitokea tukio juu yake kutoka kwa Mola wako mlezi nao wamelala. asbahat kasarim fatanadaw musbihin, likawa kama usiku wa giza asubuhi wakaitana anigdu ala harfikum in kuntum sarimin ya kwamba nendeni kondeni mwenu ikiwa mnataka kuvuna fantalaqu wa hum yatakhafatun basi walikwenda na huku wakinongonezana alla yadkhulannaha alyawma alaykum miskin ya kuwa leo hata maskini mmoja asikuingilieni. Waghadau ala hardin qadirin, na walikwenda asubuhi nao wameshikilia azimio hilo. Falamma qalu inna ladallun, basi walipoliona wakasema hakika tumepotea bal nahnu mahrumun bali tumenyimwa qala awsaquhum alam aqul lakum laula tusabbihun bora wao akasema sikukwambieni kwa nini hamumtakasi Mwenyezi Mungu qalu subhana rabbina inna kunna zalimin wakasema ametakasika Mola wetu mlezi Hakika sisi tulikuwa wenye kudhulumu. Faaqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawun basi wakakabiliana kulaumiana wao kwa wao. Qalu ya wailana inna kunna tagin wakasema ole wetu tulikuwa tumeikiuka mipaka asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina raghibun asa mola wetu mlezi akatubadilishia lililo bora kuliko hili Hakika sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu mlezi. Kadhalika al-adhab wa la'adhabu al-akhirati akbar law kanu ya'lamun. Namna hivi yanakuwa mateso na bila shaka mateso ya akhira ni makubwa zaidi laiti wangelijua. Allahu akbar Allah الله أكبر لا إله إلا الله Suratul Qalam imeteremka Makka. Sura hii tukufu imekusanya kumtetea mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam na kuipeleka heshima yake na azma yake hata bakie mwenye kushikilia haki bila ya kumlegezea yeyote na kushabihisha adhabu iliyowapata watu wa maka na adhabu iliyowapata watu wenye shamba ambao kisa chao kimesimuliwa katika sura. Na waumini wanabashiriwa watayoyapata kutoka kwa Mola wao mlezi na hapana usawa baina yao na makafiri. Wanaokadhibisha wanakanywa madai yao wanayojidaia nafsi zao bila ya haki na wanatiwa hofu kwa kuelezwa hali yao itakavyokuwa akhera na wanatishwa na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam ananasihiwa asubiri na astahmili Mwishowe sura inahitimisha kwa kuitukuza Qur'ani tukufu. Nun ndiyo herufi ya N iliyoanzia sura hii ni kama kupinzana na hao wanaokadhibisha na ili kuwazindua wenye kusadiki. Na hapa kwa kalamu wanayoandikia malaika na wenginewe na hayo mambo ya kheri na manufaa wanayoandika hakika wewe na Mwenyezi Mungu wamekunemesha kukupa unabii si mchachefu wa akili wala mpumbavu wa mawazo na hakika unapata thawabu kubwa zisiyo katika kwa ajili ya kufikisha ujumbe na hakika wewe bila shaka umshikamana na sifa nzuri kabisa na vitendo vizuri kabisa alivyokuumba navyo Mwenyezi Mungu. Karibuni hivi ewe Muhammadi utaona na makafiri wataona ni nani kati yenu aliyemwenda wazimu. Hakika Mola wako mlezi yeye ndiye mwenye kumjua zaidi aliyeacha njia yake na yeye ndiye mwenye kuwajua zaidi wenye akili waliongoka kumwendea yeye. Basi usiache ulionayo ya kuwapinga wanaokanusha. Wanatamani lau ungelikuwa laini kwao katika baadhi ya mambo ili na wao wawe laini kwako kwa tamaa upate kurudishiana nao neno lililotumiwa hapo tudihinu fayudhinun maana yake hasa upake mafuta na wao wapake mafuta Kiswahili husema kumpaka mtu mafuta kwa mgongo wa chupa yaani kumpa sifa za uongo kumfanyia unafiki kwa kiarabu ni mudahana kupakana mafuta. Wala usiache mwendo wako ulionao kwenda kinyume na kila mwingi wa viapo, mtu wa kudharauliwa, mtapitapi mwenye kueneza aibu za watu, mwenye kuwasengenya watu, kuwasema kwa siri, mwenye kutoa maneno baina ya watu kwa sababu ya kuwafisidi, mwingi wa kupinga kila laheri, dhalimu mwingi wa madhambi, mgumu wa moyo, mwenye tabia ya ukavu, muovu maarufu kwa shari, juu ya sifa hizo mbovu walizonazo. Ati kwa kuwa anajiona yeye ana mali na watoto wengi, amezikadhibisha aya zetu na amezipuuza. Akisomewa Kurani husema, hivi ni visa vya uongo vya watu wa kale tutambandika alama juu ya pua yake ya kumganda pate kufedheheka mbele za watu. Sisi tumewafanyia mtihani watu wa maka kwa kuwapa neema, nao wakazikufuru kama tulivyowafanyia mtihani hao watu wenye shamba walipochukua kiapo kuwa watakwenda vuna mazao ya shamba lao asubuhi mapema, wala wasimkumbuke Mwenyezi Mungu, wakafunganisha hilo jambo lao na kupenda kwake. Basi kaliteremkia shamba hilo bala kubwa iliyotoka kwa Mola wako mlezi na hali wao wamelala likawa hilo shamba kama usiku wa kiza kwa masaibu yaliyolifikia. Asubuhi wakawa wanaitana, amkeni mapema mwende ni kwenu kama mmeazimia kuvuna. Wakatoka nao wakinong'ona kuambizana, achie masikini yoyote kukungilieni leo. Wakenda hapo asubuhi mpaka kwenye shamba lao. Na azma ya ovu hiyo na wao ni wenye uwezo kamili wa kutenda hayo kwa kujigamba kwao. Walipoliona limekuwa jeusi limeungua. Walisema nao wamebabaika. Hakika sisi bila shaka tumepotea. Hili silo shamba letu, bali ndilo shamba letu na sisi tumenyimwa. Alisema aliyekuwa mwadilifu wao na mbora wao akiwalaumu. Sikukwambieni mlipokuwa mnasemezana nyuma masikini. Hebu hamumkumbuki Mwenyezi Mungu mkaiacha nia yenu. Wakasema waliporejea kwenye uongozi wao, tunamtakasa Mwenyezi Mungu kuwa katudhulumu kwa yaliyotusibu. Hakika sisi wenyewe ndiyo tumejidhulumu kwa makusudio yetu maovu. Wakawa na wao kwa wao wakilaumiana wakisema huku ni kuhiliki kwetu. Hakika sisi tulikuwa tumepita mipaka katika dhuluma zetu. Asamu na wetu mlezi akatupa badala lililo bora kuliko hili shamba letu. Hakika sisi tunamtaka Mola wetu mlezi peke yake atupe msamaha na malipo. Mfano wakama hayo yaliyoyasibu hilo shamba ndiyo inakuwa adhabu yangu ninayoiteremsha duniani kwa anastahiki. Na bila shaka adhabu ya akhera ni kubwa zaidi la kuwa watu wanajua hayo.